Olha só. Ô oh, novinha, o seu batom é 24 horas. Ô oh, novinha, o seu batom é 24 horas. Só pra saber se não borra a cueca depois que tu mama na minha piroca. Só pra saber se não borra a cueca depois que tu mama na minha piroca. Com a maldade na mente, ela vem pra favela toda bem trajada. Ela chama as colegas, vem de salto alto com a boca rosinha. Olha que bombom, olha que delicinha. Pergunta pra ela quem elas adora. Pergunta pra ela quem elas adora. É o Billy, é o MC Top. É o Alex, é o MC Top. A loirinha eu tô comendo. Moreninha eu tô comendo. E as véias eu tô comendo. Eu só quero é taca, taca, taca, taca, taca dentro. Eu só quero é taca, taca, taca, taca, taca dentro. Eu só quero é taca, taca, taca, taca, taca dentro. Eu só quero é taca, taca, taca, taca, taca dentro. Taca, taca, taca, taca dentro. é 24 horas. Só pra saber se não borra a cueca depois que tu mama na minha piroca. Só pra saber se não borra a cueca depois que tu mama na minha piroca. Vai! Com a maldade na mente, ela vem pra favela toda bem trajada. Ela chama as colegas, vem de salto alto com a boca rosinha. Olha que bombom, olha que delicinha. Pergunta pra ela quem elas adora. Pergunta pra ela quem elas adora. É o Billy, é o MC Toto. É o Alex, é o MC Toto. A loirinha eu tô comendo. Moreninha eu tô comendo. E as véias eu tô comendo. Eu só quero é taca, taca, taca, taca, taca dentro. Eu só quero é taca, taca, taca, taca, taca dentro. Eu só quero é taca, taca, taca, taca, taca dentro. Eu só quero é taca, taca, taca, taca, taca dentro. Taca, taca, taca, taca dentro.